Bugun Alloh subhanahu va taologa iymon keltirganlarga shu xitob. Ey iymon keltirgan mu'minlar, Allohning diniga ansor bo'linglar. Ansorlik faqat tilda emas, molina bilan, jonina bilan o'zingni qurbon qilinglar. Chunki siz bizdan afzal bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yo'lda qurbonlik bergan, yaqinlardan ajragan. Butun jasaddan jarohatlangan, yuzlari qonga belangan. U kishini suyumli amakilari i Şuhada Hamza radiyallahu anhu shahid bo'lgan. Hamma sahabiler qurbonlik bergan. O'zlarini jonlarini berishgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning bu chaqirig'iga, bu nidosiga labbayk deyişimiz kere birodarlar. labbayk deb javob berishimiz kerak labbay jasurlar din islom barchamiz senga fido labbay bu boshlar izzating uchun tanidan bo'lsin judo labbay shahidlar qoni bayrog'ingni qilsin serjilo labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk qaytgay yana dunyoni yashnatgan saodat onlaring qaytgay jihad maydoniga xolib kabi o'g'lonlaring qalbda ilm qo'lda Qur'on tiklar yo'qotgan shonlaring labbayk لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك cesurlar din islom barchamiz senga fido labbay bu boshlar izzating uchun tanidan bo'lsin judo labbay shahidlar qoni bayrog'ingni qilsin serjilo labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk key uxlaydi ummat yovga g'orat qildi Qur'on va payg'ambarini xorlab haqorat qildi-ku paymon yetib or nomusin qo'rqoq jasorat qildi labbayk labbayk labbayk لبيك لبيك لبيك لبيك jasurlar dini islom barchamiz senga fido labbay bu boshlar izzating uchun tanidan bo'lsin judo labbay shahidlar qoni bayrog'ingni qilsin serjilo labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk Dinim degen mümin bugün tağlarda kıynalmaktadır. Ummet yüküdür yelkeside kanları akmaktadır. Kalgen Müslümanlar ise tamaşa bin bakmaktadır. Lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk, lebbeyk. Lebbey cesurlar din İslam berçemiz singe fida. Lebbey bu boşlar izzetin çüntaneden bolsun cüda. Lebbey şehitler kanı bayrağın kıl. خلص سرجلا لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك, لبيك erta bir kun yer yuzida bir jamoat jam bo'lar ul xilofat lashkaridir ko'p ayovsiz jang bo'lar g'olib bo'lib islom yana kofir niholi teng bo'lar labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbay jasurlar din islom barchamiz senga fido labbay bu boshlar izzating uchun tanidan bo'lsin judo labbay shahidlar qoni bayrog'ingni qilsin sincere jila labbaik labbaik labbaik labbaik labbaik labbaik ey falastin orzuyim albatta fath etgum seni qasamim xorlik sulhiga rozi qilolmaslar meni g'azabimni qo'zg'atdi yahud haddan oshanlik qilgan labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk jasurlar din islom barchamiz senga fido labbayk bu boshlar izzating uchun tanidan bo'lsin judo labbayk shahidlar qoni bayrog'ingni qilsin serjilo labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk Faruq va Ayyubi kabi tarix bitay qonim bilan tiklab shariat izzatin xizmat qilay jonim bilan yoki shahid bo'lsam bo'lay izzat va iymonim bilan labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbayk labbay jasurlar din islom barchamiz senga fido labbay bu boshlar izzating uchun tanidan bo'lsin judo labbay shahidlar qoni bayrog'ingni كل سنسير جلا لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك, لبيك